Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, հաղորդում Քիրոյան Կոքսյանվան վերականգնողական կենտրոնից։ Ամառվա առաջին օրվա արևը կարծես թե եկել է միայն ուրախացնելու, ժպիտ պարգևելու, ջերմացնելու Քերոլայն Կոքսյանվան վերականգնողական կենտրոնի նիսանիկներին։ Կենտրոնի բակը տոնական է զարդարված՝ գույնզգում փչիկներ, զանազան խաղալիքներ, ներկայեն ծնողներ, հյուրեր։ Կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանը այն կարծիքին է, որ վերականգնողական կենտրոնի փոքրիկների համար անհրաժեշտ է նման միջոցառումներ շատ կազմակերպել։ Քերոլայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի բակը այսօր արևը կարծես ավելի ուրախ է ժպտում։ Այո, առաջին ամռան օրն է եւ ավանդույթ է մեր մոտ ամեն տարի հունիսի 1-ը ամռան առաջի օրը տոն սարքել։ Չեմ կարծում, որ այսօրը հենց որպես տոն է մշակվել միացյալ ազգերի կողմից, այլ երեխաների պաշտպանության օրն է, պետք է բոլորը խոսեն, մտածեն, աշխատեն, ուղղված երեխաների լավ կյանքի, բարվոք եւ ապահով խաղաղ կյանքի եւ բնականաբար շատերը ովքեր ունեն ցանկություն այն դարձում են տոնական ուրախացնելու երեխաները, որտեղ այն հոգսերը, որ վերաբերում է իրենց մեծերի համար, չեմ կարծում որ նրանք պետքա դրանում ընդգրկված լինեն, այլ պետք է մեծերը անեն ամեն ինչ, որպեսզի ուրախացնի։ Այսօր առաջի ամրանորը, ինչպես է միշտ, փորձում ենք տոնական սարքել մեր կենտրոնում այն երեխաների համար, ովքեր ունեն համանապակ հնարավորություն եւ այն երեխաների համար, ովքեր որ չունեն համանապակ հնարավորություն եւ հաճույքով նրանք միասին որպես տոնականոր անցկացնում։ Այսինքն ովքեր չունեն համանապակ կարողություններ, այդ երեխաները ընդգրկված չեն ձեր կենտրոն, պարզապես դուք հravirում եք թե ինչ։ 50-ից ավել աշխատողներ ունենք եւ բոլորը ունեն երեխաներ եւ մենք ընդգրկում ենք նրանց, ընդգրկում ենք նաեւ կենտրոնում հարևանությամբ ապրող երեխաներին, բայց տոնը իհարկե ամբողջությամբ акցենտը դրվում է այն երեխաների, ովքեր ունեն համանապակ հնարավորություն։ Ուղղակի կենտրոնը անում է ամեն ինչ, որպեսզի երեխաներն եւ լինեն միասին։ Շատ բարի։ Պարոն Թադևոսյան, քանի փոքրիկ այս այսօր կժպտա ամրան արևի պես։ Կարծում ենք մինչև 200 երեխա կունենանք այստեղ։ Մենք նախատեսել ենք այդքան երեխաների մասնակցություն։ Եթե ավելի շատ, ավելի ուրախ կլինենք, եթե ավելի քիչ։ Իսկ ձեր երեխաները քանիսն են կենտրոնի։ Կենտրոնում բուժում են մինչև 150 երեխաներ եւ կարծում ենք դրանցից շատերը կգան, ովքեր ապրում են քաղաքում, անպայման կմասնակցեն։ Շատ բարի, տոնական ծրագիրը ինչ է ընդգրկում իր մեջ տնական ծրագիր ընդգրկում իր մեջ ուրախ բարեր, երաշխություն եւ վերջում հյուրասիրություն երեխաներին բաղբաղակով եւ թխվածքներով։ Սա միայն ձեր միջոցով է կազմակերպել, թե օգնել են որոշ բարերարներ։ Կարծում եմ սա մի մեծ ծախս չի պահանջում, եւ մենք կարող ենք մեր միջոցներով էլ կազմակերպենք։ Արցախյանային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հյուրը հաճախ եք լինում։ Մի փոքր ամփոփեք այդ 1 տարին, երբ մենք չենք հանդիպել առողջական խնդիրներ եւ այլը եւ այլը։ Սահոկ սրտի Արցախում նույնպես բավական մեծ թիվ են կազմում այն երեխաները, ովքեր ունեն համանապակ հնարավորություն։ Մեր աշխատանքը ուղղված է եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող եւ ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների լիարժեք վերականգնմանը եւ փորձում ենք այն կատարել հնարավորինս։ Ապագայում այս տարի երևի աշտանը կունենանք եւս մեկ կենտրոն, մանկական առողջության կենտրոնի վրա կառուցում ենք երկրորդ հարկ, որտեղ ընդգրկված կլինեն մտավոր խնդիրներով մանկական պետական ուղեղային կաթվածով, հատկապես մենք ընդգրկելու ենք աուտիզմի խնդիրներով երեխաների բուժման ուղղված գործունեություն։ Ջուլիետա Տատիկը միջոցառմանը մասնակցում է իր երկու թորնիկներով։ Տիկին Գրիգորյան, ինչ առիթով եք այսօր այստեղ։ Այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Շատ հետաքրքիր անցավ տոնը, շատ ուրախ եմ, թորնիկներս էլ հետս են։ Ես իմ փոքրիկ թորնիկս եմ Մյուս երկու թորնիկս երկեցին միջոցառումին։ Կենտրոնի կազմակերպիչ Անժելիկան ջանացել է, որ միջոցառումն անցնի պատշաճ մակարդակով։ Զաքարյան Անժելիկա Լեռնիկի աշխատում եմ Գերլանգոքսյան վերականգնողական կենտրոնում որպես սոցիալական աշխատող։ Ինչու այսօր այսքան աշխուժ եք, ուրախ եք միջոցառման մասին խնդրեմ։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, որը իմ կարծիքով ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Մենք որոշեցինք մեր մոտ բժող երեխաների համար, ինչպես նաև մեր աշխատողների երեխաների համար մի փոքրիկ տոն կազմակերպել եւ նրանց դրամատրությունը բարետրացնել հատկապես ներկայիս քաղաքական իրադրությունից ելնելով շատ կարևոր է որպեսզի երեխաները իրենց պաշտպան պաշտպանված կան եւ կարողանան վայելել այսպիսի տոն օրերը։ Ինչ է իր մեջ ընդգրկում ծրագիրը։ Ծրագիրը ընդգրկում է համարներ, տարբեր երգեր, բարեր, նաեւ խաղեր, ծառայության խաղեր կկազմակերպի երեխաների հետ եւ հուսով ամեն ինչ շատ լավ կանցնի, բացի դրանից վերջում է հյուրասիրություն կլինի երեխաները կլինի։ Ձեր երեխաների դրամատրությունը տոնական է, ինչպես նաեւ ձերը, այո։ Այո, միանշանակ, ինչպես կարող է տոնական չինել այսպիսի հիանալի օրվա ընթացքում։ Բոլորը ուզում են, որպեսզի շատ լավ նշեն եւ մի քիչ պոզիտիվ ներգրավեն իրենց կյանքի մեջ։ Ինչ եք մաղթում հայ երեխաներին, աշխարհի բոլոր երեխաներին։ Նախ եւ առաջ խաղաղություն, որպեսզի ապրեն խաղաղ երկնքի տակ, երբեք չիմանան պատերազմը, թե ինչ է, լինեն առողջ, կարևորը մեր կենտրոնի բնույթից յանելով, կարևորը նաեւ երեխաների առողջ լինելը եւ որպեսզի միշտ սիրեն ու սիրված լինեն։ Կենտրոնի մանկապարտեզի վարիշտիկի Մարինեն տոնական հարուստ ծրագիր է պատրաստել օրվա համար։ Բարև ձեզ ներկայացեք խնդրեմ։ Հոսպյան Մարինա, վերականգնական կենտրոնի մանկապարտեզի մանկավար։ Տիկի Մարինետ, ինչու այսօր այսքան ուրախ են ձեր փոքրիկները դե եւ դուք։ Որովհետեւ երեխոց օրը դա ամենա արժանի օրն է երևի։ Երեխեքը բոլորն երեք ուժը իմանալ իսնավերսոր տոնա լինելու։ Գեղեցիկ հակված եկալ ընդ։ հա։ Կարող եմ երկու արտասանություն ասել։ Հա, անպայման։ Ո՞վ է ասում։ Թեգուս փոքրիկ ենք, սակայն մեզ արգեք եւ նայեք մեկ, մեզ գովաբանեք, դար կգան ուրախ երջանիկ օրեր եւ մենք կդառնանք արժանի տոներ։ Մենք ուզում ենք մեծանանք, եկով խաղով ու անվիշ, հարիկ մարիկ ունենամ, առողջ տեսնել նրանց միշտ։ Մենք հիմա դեր փոքրենք, դե մոծիլենք, մենք փոքրիկ աղբյուր կանգնանք։ Տիկին Անահիտը համոզված է, որ վերականգնողական կենտրոնում ապակինվող իր աղջնակն անպայման կունենա գեղեցիկ ապագա։ Անայ ջան, ինչու ձեր փոքրիկը այսօր այսքան գեղեցիկ է, ավելի է գեղեցիկ, ինչ արի։ Որովհետև այսօր միջազգային տոն է մանուկների, երեխաների միջազգային տոնն է։ Ինչ է պատրաստել ինքը տոնին, մայրիկի համար, իր իր գիտի արտասանություն։ Ահա գին գիտի։ Աննոտ ինչ է բալիկս։ Բաննա։ Աննա, քանի տարեկան ես։ Հե։ Գիտես, որ այսօր փոքրիկների տոնորն է։ Հա։ Ինչ ես պատրաստել մեզ համար, դե ասա։ Տեսարևություն, բայպուրեմ օշոյում, նակայշամ, նորոջեսացի պայիոտ։ Ինչ եք մաղթում փոքրիկներին։ Առողջություն, առաջին հերթին ու խաղաղություն մեր երկրին։ Փոքրիկներին շնորհավորելու էին եկել նաև կենտրոնի մանկապարտեզի նախկին սանիկները։ Դարինեն այժմ սովորում է Մայրաքաղաքի համար 3 հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանում, իսկ ուրվա հերոսներին մաղթում է արև, սեր, հաջողություններ եւ երջանկություն։ Բարև փոքրիկս արի ծանոթանանք անունդ։ Դարինե։ Դարինե քան տարեկան ես։ 11։ 11 տարեկան։ Այժմ մենք մայրիկի հետ միասին այստեղ կանգնած ենք, չնայած մայրիկը չի ցանկանում ասի, բայց ինչքան գեղեցիկ լավ աղջիկ է, ձեր անունը կներեք։ Դիանա։ <laughs> Տիկին Դիանա, Դայնեն վերականգնողական կենտրոնում մանկապարտեզը հաճախ։ Ահա, այստեղ մանկապարտեզ է հաճախել Եվ այսօր եկել է, հիմա որ դասարանում ես սովորում։ 5-րդ։ Որ դպրոցում։ 3-րդ։ Դայնե ջան, եկել ես, շնորհավոր ես մեր փոքրիկներին, այո, ինչ ես պատրաստել։ Ինչ ծրագիր ունես դու։ Երգ։ Խնդրեմ։ Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Торлини мечтарева, Торлини мечт Торлини тоглини мечт майрика, в тог мечт линем ес. կալնան ծաղկունքիս հող ու շաղիկնես, դու ամրան հովերի երկու տաղի Bir anak bulur հաղթանքներին։ Շնորհավորենք աշխարի բոլոր երեխաներին, ցանկանանք, որ միշտ հայրիկների ու մայրիկների սիրով ու գուրգուրանքով լինեն շրջապատված։ Սա նրանց ամենանվիրական երազանքն է։ Բարգամներ դուք լսեցիք հաղորդում նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպ mano bucleriton, ne becă fundisii